السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عند ليرة كتك حديث ينبايو كل اسمام جانا كتك كوهلزيا شرح يا حديثه tukawa hatukufanikiwa au hatukuwezeshwa kujaliwa kufikia mwisho hadithi inasema nadhara Allahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha thumma addaha ila man lam yasma'ha فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم تكاوة تميانغاليا شرح يا تكاوة hii tukawa katika maneno ya al-Imam al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a aliposema wa'lam rahimakallah anna al-ilma laysa bikathrati riwaya tambua Allah kurahamu kuwa hakika ilmu si kwa wingi wa riwaya mapokezi wal kutubi na vitabu wa innamal alimu man ittaba'a al-ilma was sunana hakika si vinginevyo alim ni yule atakayefuata ilmu na sunna wa in kana qalila alilmi walkutub hata kama atakuwa ni mwenye elimu chache na ni mwenye vitabu vichache lakini huyo ndiyo alimun waman khalafa alkitaba wasunna na yule atakayekhalifu kitabu na sunna fahuwa sahibu bid'ah huyo ni mtu wa bid'a wa in kana kathira alilmi wal kutub hata kama atakuwa ana elimu nyingi na vitabu vingi hapa ndipo tuliposimia tuliposimamia yakulu musannif wa qawluhu thumma addaha ila man lam yasma'ha fihi fadilatu tablighi alilm katika kauli hii kisha akafikisha kwa yule ambaye hakusikia yani yule aliyesikia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam akayafahamu na akayahifadhi kisha akayabeba maneno hayo na kumfikishia yule ambaye hakuyasikia katika kipengele hichi kinaonesha wazi ubora wa kufikisha ilmu wa bikhasatan liman yajhalhu hususan kwa yule ambaye هيجوه علم وقوله فرب حامل فقه غير فقيه فيه أن مجرد حفظ النصوص كتيك نبتهي نونيشك وحكيك مجرد حفظ النصوص كلك حفاظ دليل تو لا يخول لمن حفظ أن يفتي الناس هل انفاني yule aliyehifadhi kuwa awe ni mwenye kutoa fatawa kwa watu yani kule kuhifadhi tu ilmu haitoshi wewe kwamba basi ndio tayari unaweza ukawa unatoa fatawa kwa watu kwa sababu tunaona kwamba huenda yule mwenye kuibeba fiqhi akampelekea yule aliyekuwa ni mtambuzi zaidi wazi وقوله ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه نعم نكتة كوانزا فرب حامل فقه غير فقه إذا كان يولي لي بيبا فقه يكاوى سيم تنبوزي وهيتو الجوكي بيبا كوهينا ونشا كوانبا سيكلا لحفاظي تو بس أنا روسي ويكوكا نكتوى فتاوى سوا نعم فإذا نجيني ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فيه التأكيد على ما سبق katika nukta hii kuna mkazo katika hayo yaliyotangulia wa anna alhafidha na hakika yule aliyehifadhi la yalzam an yakuna faqiha si lazima awe nani ni faqih anaweza akawa ni hafidh na akampelekea aliyekuwa ni afqahu minhu sawa وقوله إخلاص العمل لله فيه عظيم منزلة الإخلاص katika nukta hii tunaona ukubwa wa nafasi ya ikhlas kwamba ikhlas ina nafasi kubwa wa qawluhu an-nushu li a'immati muslimin kuwanasihi viongozi e, wa waislamu fihi adhimu manzilati nasiha pia katika nukta hii tunaona ukubwa wa nafasi ya nasaha kama fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema mtume sallam ad-dinu nasiha dini ni nini نصاحه او ديني نيو نعم قال الامام الذهبي رحمه الله اسمع الامام الذهبي فتامل هذه الكلمه الجامعه شنقوزا هي لتمكو أمال للوكساني وهي قوله الدين النصيحه نالو نقول قول يمتومي اليبوسما دين النصح فمن لم ينصح لله ولائمه ولعامه كان ناقص الدين yule ambaye hatotoa nasaha kwa ajili ya Allah ya nasihi watu kwa ajili ya Allah na aima na ama kama kuja katika hadithi atakuwa ni mwenye mapungufu ya dini yake wa anta law du'ita ya naqisa din na wewe lau kama utaitwa kwamba ewe mpungufu wa dini la ghadibta utafanya nini utakasirika faqulli niambie متى نصحت لهؤلاء نلين أموانسيه وتهاوى سوا كلا والله سيفو بل ليتك تسكت ولا تنطق بالي وين ونانيمازا حتى هوزنغمزي سوا ولا تحسن للإمامك بالباطل ولا هوم تنجنيزي إمام واقو وباطل يعني كمونا يبقى تكاو باطل haumfanyi vizuri sawa watujariuhu ala dhulmin wataghushuhu sawa bali e, wamfanyia jur au jasiri wa dhulma na wamfanyia ghishi yani katika aina za kumfanyia ghishi ni kumuona yupo katika makosa na wewe haumnasihi wazi faman famin ajli dhalika na kwa sababu hiyo saqata saqatat min ainihi wa min a'yunil mu'minin kwa sababu hiyo akawa ameanguka huyo eh, kiongozi wa imam sawa ameanguka mbele ya macho yake akajiona ameanguka lakini pia vile vile akajikuta ameanguka mbele ya macho ya waumini fabillah qul li kwa ajili ya Allah niambie mata yuflihu man kana yasurruhu ma yadhurruhu ni muda gani atafaulu yule ambaye atakayekuwa anafurahishwa na yale yanayomdhuru wa mata yuflihu na ni lini au muda gani atafaulu man lam yuraqib maulahu yule ambaye hato mfatilia eh, kiongozi wake au mtawala wake wa mata yuflihu man dana railuhu na ni lini atafaulu yule ambaye safari yake imekurubia wanqarada jiluhu eh wasaa fi'luhu wa qiluhu sawa ni muda gani ambaye atafaulu yule ambaye dana rahiluhu kwa maana wakati wake umejongea ume safari yake imejongea sawa na familia yake imekuisha na matendo yake yakawa ni mabaya na maneno yake ni mabaya fama shaa Allah kana wama narju salaha ahli az-zaman lila takalitaka Allah litakuwa na wala hatutaraji salaha ahli az-zaman yani kule kusalihika na kutengema kutengamaa watu wa zama fulani لكن لا ندع الدعاء لكن هتواسدوا لعل الله أن يلطف وإن الله كفن يقول وأن يصلحنا آمين ناك تسلحيش سوت من هاي أنا ونشا قوانبا نساها إذن بقوة سوا سوا واجيري الله نا kwa imma na watu basi la shaka kwamba Allah tabaraka وتعالى atajalia watu wa maeneo hayo watakaofanya hivyo kuwa katika mazingira mazuri kwa sababu watakuwa wananusuriana katika eh, kuto kuingia katika uovu kiongozi kafanya makosa akanasihiwa ili arekebishe lakini kinyume chake kama tutomnasihi basi wewe utakuwa unamtia katika eh, matatizo bali e, utakuwa unafurahia yale makosa ambayo anayafanya, mwisho wake ataanguka sawa, lakini pia vile vile mpaka watu watamuona kwamba ameanguka kwa sababu ya kuto kunasihiana. Natakiwa kuwafuatilia viongozi kunasihiana, kama wanavyowanasihi pia wale ambao wanaowaongoza billati hiya ahsan. Sawa, kinyume chake hakuna kufanikiwa katika haya. Huu ndio muktadha wa maneno yote haya sawa kwa hiyo usimtie jura ujasiri kiongozi katika makosa kwamba anakosea alafu amuonesha jura kwamba yuko sawa sawa bali mnasihi na umweleze katika hilo kama amefanya nini amekosea si tunafahamiana vizuri naam kwa la tujariuhu ala dhulmin wa taghushu usimtie ujeuri katika dhulma na ukamfanyia nini ghishi وفيه أن أولى الناس بالنصح لهم هم أئمة المسلمين pia vile vile faida nyingine ni kwamba watu wanaotakiwa kuwa wa mwanzo kupewa nasaha ni viongozi wa Uislamu lianna fi salahihim kwa sababu katika kutengamaa kwao salahan lighairihim ndio kutengamaa kwa wengine kiongozi anapokuwa ni mzuri la shaka pia na wengine watakuwa ni wazuri si tunaelewana vizuri kwa hawa ni wa mwanzo watakiwa kutanguliwa pia kupewa nasaha ndio maana pia katika sunna watakiwa kuombewa dua wa Allah awafikishe katika kusimamia yale ambayo anayaridhia sawa na Allah awaongoze katika njia iliyokuwa ya sawa sawa kwa sababu viongozi wanapokuwa wako vizuri na wale raia pia wanakuwa wako vizuri na kama wataharibika basi na wale wa chini wanafanya nini wanaharibika kwa hiyo watu wa mwanzo wakutanguliziwa nasaha ni viongozi wa Uislamu kwa sababu katika kuwa kwao vizuri ndiyo sababu pia ya kuwa vizuri wale wanaoongoza kwa maana waliokuwa chini yao baadhi ya ikhwa وقوله ولزوم جماعتهم فيه حث الإسلام على الاجتماع وذم الافتراق katika nukta hii kuna faida na faida yenyewe ni himizo kwamba Uislamu umehimiza watu kujikusanya na pia vile vile Uislamu umesema vibaya jambo la kufarikiana. Uislamu umehimiza kushikana, sambamba na hilo umesema vibaya jambo la kufarikiana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kwa kamba ya Allah tabarak wa taala, katika kamba Allah kwa pamoja, na wala msifarikiane. Sawa. so, الله قسم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم مسيو كما wale ambao walifarikiana na wakatofautiana baada ya kuwa wamejiwa na uongofu na hao ni watu ambao watakuwa na adhabu iliyokuwa kubwa zaidi kwa hiyo Allah au Uislamu umehimiza kushikamana na umesema vibaya swala la nini eh la kufarikiana katika hili kushikamana bila kusahau ni kwamba tushikamane ala alkitabi sunna si mshikamano kama wanaharakati eh, mshikamano wa makundi mengine pia sawa kama vile ikhwanul muflisun na wengineo pia mshikamano huu lazima tuangalie tunashikamana katika nini ikiwa watu watakuwa tayari wameamua kufarikiana katika kitabu na sunna yani vimana wengine wakafata kitabu wengine wakaacha hizi hazitoisha na ndio maana pamoja na aya hii kuhimiza hilo mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kutaja kwamba umma wake utafarikiana wawe kwa hiyo hatuna umoja ule kwamba la ilaha ila Allah usijali huyu kadiani huyu bohora huyu shia huyu sijui tablighi na mfano hayo ikhwanul muslimun sawa Boko Haramu sawa Islamic State na mfano kwamba la ilaha a a la sababu tumeona kwamba kuna watu watamka hayo lakini itikadi zao si sawa sawa au manhaji zao haziko nini sawa sawa kwa hiyo tusisahau kwamba tutashikamana katika utaratibu kama Allah alivyosema bihablillahi jamia hiyo habli ya Allah ndiyo ambayo itakayotushikamanisha wazi umoja wote utakaopatikana kinyume na umoja huo utakuwa hauna itibar umoja wa makabila eh, umoja wa vikundi na mfano wake yote hayo ni katika masaili hayo ya jahiliya kwa sababu yanapelekea kupatikana wala walbara kupendana na kuchukiana bila misingi ya nini ya dini sisi tunafahamiana vizuri eh طيب وفيه أن خارج على جماعة المسلمين faida nyingine ni kwamba yule atakayetoka katika jamaa ya waislamu wa imamihim na imamu wao maadudum min duati alfurqa walikhtilaf atahesabiwa kwamba ni katika watu wanaolingania katika kufarikiana na kutofautiana atakayetoka katika jamaa ya waislamu na imam kiongozi wa waislamu huyo atahesabiwa na kuzingatiwa kwamba ni katika wale wanaolingania furqa na nini na ikhtilafu وفيه أن الخروج وشق عصا الطاعة مخالف لمنهج النصح فإذا نجينا نقول كتوكا تشينيا فيونغوزي سوا نكوباسوا إيه، إلى عصا الطاعة في مبو يوتيف جنبه هيلو مخالف لمنهج النصح جامو هيلو نتفوتيانا نمفهم ونيني ونساه نعم hapa kuna radi pia katika makhawarij eh, kwamba kiongozi anapokosea basi anatakiwa kunasihiwa wala sio kutoka chini ya nini ya taa yake wazi na hizi fikra za kikhawarij ambazo zimeenea pia katika baadhi ya maeneo leo utakuta ala sabili mithal kuna misikiti watu wanagombana wanauana eh, kwa sababu tu ima labda imam amefanya kosa fulani au mmoja katika wahusika wa msikiti kafanya kosa, kosa ambalo si la kumpelekea kumtoa, hususan niseme imamu. Ukifuatilia utasikia labda kosa ambalo ni sababu ya kipuuzi, taambiwa labda bana, imamu huyu eh, jana hakuja darasani, kwa hiyo atoke, hawajibiki pasafi au inawezekana eh, maneno kama hayo ambalo hayana mashiko nieleka zuri au tuhuma tu ambazo hazina ushahidi kama imamu huyo hatoki na kwa nini kwa sababu misikiti kama hii au vituo kama hivi unakuta vinaongozwa na watu ambao wenye uelewa mchache katika nini katika dini kwa utakuta atakuja huyu atatolewa huyu atakuja huyu na mpaka mmalize yote hakuna atakayekuja kusema labda huyu atakuwa ni mkamilifu ambaye eh, labda hana mapungufu cha msingi ni kuangalia mapungufu hayo je imetufikisha hapo kwa bila kufahamu hayo, ukakuta pia vijana wengine wanaanzisha jamaa zingine, msikiti mmoja una jamaa mbili, imamu huyo anaswalisha na mwingine pia anakimu pale, anafanya nini? Anaswalisha. Wazi, nimetolea mfano katika daraja hii ya imama ambayo ni ya chini. Hata ukija ikiwa tuna khalifa au amiri, imetokea akafanya kosa, haitakiwi kutoka chini yake. Mtume anatuambia illa illa antaru kufran bawaha indakum min Allah fihi burhan au kama qala alayhi salatu wassalam, kwamba msitoe msitoke chini ya taa ya kiongozi mpaka muone amefanya ukafiri wa wazi na muwe na dalili juu ya ukafiri huo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Si tunafahamiana vizuri? Bali ashaddu min dhalika, ikiwa labda tayari inawezekana imethibiti hilo, lakini uwezekano wa kumtoa haupo watu wanatakiwa kusubiri na kutekeleza haki zao juu yake naye Allah atamuuliza juu ya haki za hawa watu kwake yeye na kuendelea kumwomba Allah amtengeneze au awaletee kiongozi aliyekuwa ni mwema kwa hiyo kutoka e, chini ya taa jambo hili linapingana na manhaji ya nini ya nusra si katika manhaji ya nini ya ahli sunna wal jamaa hii ni katika manhaji za makhawarij ambao wao wanatoka chini ya watawala kwa sababu ya makosa wanayofanya au madhambi ambayo wanayoyafanya qawluhu thalathun la yughillu alayhin قلب mri'in muslim eh kama matatu ambayo hawezi kufanya khiana uwezi ukafanya khiana moyo wa muislam fihi talazum baina hadhihi thalatha katika nukta hii faida tunayoiona ni kwamba kulazimiana haya mambo matatu kwamba haya mambo matatu yameshikamana hayaachani wa anna fiha salaha ad-dini wad-dunya na hakika ndani ya mambo haya ndiyo inapatikana eh, salaha ya dini na dunia ule usawa wa dini na dunia au kutengamaa kutengenezeka dini na dunia dini na dunia inatengenezeka kwa mambo hayo fal ikhlasu fi salahi din ikhlasi ni katika kutengeneza dini wanushu liaimati wa luzumi aljamaa na kuwanasihi viongozi na kulazimiana na jamaa fihi salahu dunya ndani yake kuna kutengeneza nini dunia wazi wafihi ana a'zama alislah na pia faida nyingine ni kuwa jambo kubwa kabisa katika mambo ya kutengeneza ma kana atharuhu mutaaddiyan ala mujtama'i lmuslimin ni lile ambalo litakalokuwa athari yake inaenea au inasambaa mpaka katika jamii ya Waislamu wadhālika biluzumi tilka alkhisali thalatha na hilo linapatikana kwa kulazimiana na hayo mambo matatu wa anna a'dhama alfasad na hakika uharibifu mkubwa ma kana atharuhu mutaaddiyan ala mujtama'il muslimin ni ule ambao athari yake itakuwa imeenea na kusambaa katika jamii ya Waislamu wadhālika bimukhalafati tilka alkhisali thalatha na hivyo ni kwa kwenda kinyume na hayo mambo mangapi matatu kwa hiyo mtu ikiwa atashikamana hayo mambo matatu atakuwa ametengeneza dini na ametengeneza jamii pia sababu yeye pia ni mwanajamii na ikiwa ataachana na hayo basi atakuwa pia vile vile e, athari yake hii inakuwa ufisadi wake huu ni kwake ni katika nini kuharibu nini dunia na nini na dini kwa sababu hilo halishi kwa yule mwenye kufanya tu bali linaenea mpaka kwa watu wengine wadhi ya ikhwa naam almuhimu hiyo ni faida ya mwisho ambayo ameitaja eh, katika hadithi hii alhadi wa 30 an abi hurayra radhiallahu anhu qala قال rasulullah sallallahu alayhi صلى الله عليه وسلم عليك السمع taa fi 'usrika ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك والحديث أخرجه مسلم توقع بحرير رضي الله عنه وسمع وسمع متوم صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة إيه، نلزيمة جلزميش كسكي أنا كتي عليك السمع والطاعة جلزميش كسكي أنا كتي في عسرك katika mambo ambayo yatakuwa ni mazito kwako eh au yenye kutia uzito wa yusrika na yale yatakayokuwa ni mepesi wa manshatika na yale yatakayokuwa ni yenye kukufanya uwe ni mchangamfu wa makrahika na yale yatakayokufanya uwe ni mwenye kuchukia hilo wa atharatin alaika na yale yatakayokuwa na athari juu yako ni wajibu wako kusikia na kufanya nini na kutii واضح قوله عليك السمع والطاعه فيه خطاب الأمر لن ياكها فكون خطاب يا أمري وهو للوجوب على القاعدة الأصولية نأمره نواجب أمره نيني نواجب وموجب وقاعدة كأصولي تنالنا بزول هذا تمشيك زنغمزة في كتك حديث زدنغولية هو وسبب أمري يقتضي الوجوب أمري نبلكيه لزيمة isipokuwa itakaopatikana karina ya kuitoa katika nini katika wajib deneza ikawa labda al-amru ikawa kwa maana istihbab sawa au ikawa ni nadbu na mfano wa hayo lakini asili yake ya amri ni hiyo karina ndio itakayoonyesha kwamba hii amri sio ya nini ya wajib wazi naam kama Allah alivyosema فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كما يكيوا تماليزا كسالي بس توانيكيني كتك أرض متفوت فضل ذا الله وفانتشروا هيني أمري جي أسيتوانيك بعد صالة أنا مذان بي واضح سيم نجين الله سيم وإذا حللتم فاصطادوا تقبوا فاني تحلل بس وينديني eh, yani yule haj haruhusiwi kuwinda anapokuwa yupo katika ibada hiyo lakini baada ya kuwa amefanya tahallul anaruhusiwa hilo ni amri sasa je akiacha atapata madhambi utaona kwamba sio na mfano mingineyo pia katika masala haya kwa hiyo amri hii hapa lilwujub ni amri ya ulazima ويخصص الامر بقوله صلى الله عليه وسلم na inahusishwa amri hii kwa kauli ya mtume sallallahu aliposema katika hadithi nyingine إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة isipokuwa mtawala akiamrisha mambo ya maasi basi hakuna kumsikia wala kumtii katika hilo sawa kwa hiyo hadithi hii inaonyesha kabisa inahusisha kuwa amri hii pia katika hadithi hii ni nini ni wajibu qawluhu as-sam'a wa taa fihi qubhu man adhhara as-sam'a liwulatin wa admara al-mukhalafata lahum kusikia na kutii katika nukta hii kuna faida kwa qubhu man adhara as-sam'a ubaya wa yule atakayedhihirisha kusikia liulatin watawala kwamba yeye anadhihirisha kwamba anawasikiliza wa admara al-mukhalafata lahum lakini akaficha kule kuwa khalifu kwao yani kimtazamo anaonekana anawasikiliza lakini hawafuati katika yale ila anaficha hilo la kutokuwafuata sababu hadithi imesema kusikia na kutii si kusikia peke yake bila kufanya nini bila kutii kwa yule atakayesikia alafu bila kutii huyo ni anaonesha ubaya ni mtu mbaya au na ubaya wa tendo lake hilo wafihi talazumu sam'i wa taa pia faida ya pili kulazimiana e, kusikia na kutii kwamba vitu hivi haviachani vinalazimiana usikiaji na utiifu liwulati al-umur kwa wale watawala في جميع الأحوال كتك حال زوت إلا في معصية الله تعالى إسبقوا قال إتقبقوا نكتك مسألة يكم واسناني الله تبارك وتعالى واضي يا إخوة نعم وفيه أن من علامات صاحب المنهج الحق فإذا بيلي نكوانبا كتك علامة ميونغوني معلامة زيولي ممتو أليكوا كتك منهج يكويلي min alamati sahibi almanhaji alhaq katika alama za yule mtu aliyekuwa katika manhaji ya kweli athabatu ala manhajihi ni kudumu kuthibiti katika manhaji yake fi usrihi katika uzito atakapopatwa na uzito na atakapopatwa na wepesi na jambo la kumfurahisha na jambo lisilomfurahisha na jambo linalomdhuru katika alama za mtu aliyekuwa katika manhaji ya haki ni kuthibiti. Tunafahamiana vizuri, sio imetokea kidogo mtikisiko na kadha, basi mtu katoka. Bikhilafi ghairihi, tofauti na asiyekuwa huyo ambaye hayupo katika manhaji ya sahihi ya haki, mimman laysa lahu mabda'un thabit, katika wale ambao hawana misingi madhubuti iliyothibiti, wa qa'idatun mustaqirra, na wala hawana kanuni eh, zilizo eh, zilizo thibiti yani kanuni madhubuti taratan tarahu muarradan asiyan fi usrihi mara wakati mwingine utamuona ni mwenye mwenye kudhihirika eh, hali ya kuwa ni mwenye kufanya maasi yani anadhihirika katika kufanya maasi fi usrihi pale anapokutwa na jambo la nini la uzito akikuta na kamtiani tayari utamkuta anaogelea kwenye maasi sawa wataratan sami'an muti'an fi yusri wakati mwingine unamsikia unamuona kwamba ni msikivu ni mtiifu lakini wakati gani pale anapoona mteremko nafahamiana vizuri eh? ule wepesi sawa kwa hiyo alama za mtu ambaye amesimama katika manhaji iliyokuwa ya haki ni kuthibiti katika manhaji yake katika hali zote ikiwa atapatwa na jambo zito atathibiti jambo jepesi atathibiti jambo la kumfurahisha atathibiti na jambo la kumkera atathibiti na jambo pia ambalo litakalomtia madhara pia anathibiti hii ni katika alama ya mtu aliyekuwa katika manhaji iliyokuwa sawa sawa kinyume chake utakuwa unabadilika tatahawal kalhirba eh unageuka geuka kama vile nani kinyonga leo uko huku leo huko huku kisha baada ya hapo akaleta aya ambayo ipo katika surati tauba aya hamsini na nane sawa Allah tabaraka wa taala akimwelezea mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na wanafiq wa minhum man yalmizuka fi sadaqat miongoni mwao wapo ambao e, wanakusema vibaya maana yuibuka wa yat'anu alayka e, wanakusema vibaya wewe mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na nini hizo sadaqat sawa fa in utu minha radu ikiwa watapewa wao pia wanafanya nini wanaridhia wa in lam yu'tau minha na kama hawatopewa idha hum yaskhatun wanafanya nini wanakasirika wanachukia نفهمنا بزوري نعم قال الإمام أحمد رحمه الله ليس ينبغي أن تتبع سنة رسول أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة haitakiwi zifuatwe sunna za mtume sallama wakati wa raha alafu wakati wa shida ziachwe haitakiwi haifai kufata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa raha alafu wakati wa shida unafanya nini unaziacha haitakiwi fi husuli alkhairiyya lilmu'min fi jamii ahwalihi na pia vile vile kuna faida katika nukta hii kuwa upatikanaji wa khairi kwa muumini ni katika hali zake zote idha lazima hududa shar'i atakapokuwa ni mwenye kujilazimisha kusimama katika mipaka ya kisheria fasamia akasikia wa ataa na akatii kama huna kama ilivyokuwa hapa yuakil tilka alkhairia na latiliwa mkazo hilo la hizo khairi jambo la hizo khairi na kauli ya mtume aliposema ajaban li amri almu'min ni ajabu kwa jambo la mu'min inna amrahu kullahu lahu khair hakika jambo lake lolote kwake ni khairi walaysa dhalika li ahadin na hilo halipatikani kwa yeyote illa limu'min sibu wa nani kwa mu'min sawa mu'min jambo lake lote ni khairi na hilo la kuwa kila jambo linalopatikana kwake ni khairi haliwi wala halipatikani isipokuwa kwa mu'min in asabatuhu saraa shakara ikiwa atapatwa na jambo la kufurahisha anashukuru na inakuwa ni kheri kwake yeye na ikiwa atapatwa na jambo la kumdhuru anasubiri na hilo pia kwake yeye inakuwa ni nini ni kheri والحديث أخرجه مسلم من حديث صهيب بن سنان وفيه الصبر والاحتساب عند رؤية الأثر pia vile vile e, katika nukta hii ni kwamba subira na faida ya kusubiri na kutaraji ujira malipo kwa Allah wakati mtu anapoona ru'yat al-athara fil ulat anapoona kwamba e, kule kuzitanguliza nafsi yani watawala wanapotanguliza nafsi zao sawa kama anautanguliza nini nafsi zao mtu anatakiwa asubiri katika hilo وفي أن تعليب الناس بسبب الأثر مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نجيني pia vile vile e, تعليب الناس e, kwa maana kuwaharibu watu sawa kuwaharibu watu bisababi al-athara kwa sababu ya ule ule ubinafsi kwa lugha nyingine tuseme eh, ule ubinafsi mukhalifun li amri nabii, labda akaona labda kuna ubinafsi fulani kwa kiongozi, alafu mtu akawa anawavuruga watu kwa kutumia maneno hayo, sawa. Eh? Yani ubinafsi fulani au upendeleo fulani kuitanguliza nafsi yake, sawa. Hilo ni mukhalifun amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lapingana na amri ya mtume lakini pili linapingana na subira na kutaraji ujira kwa nani kwa Allah tabaraka wa taala qala shaykh mashayikhina shaykh mashayikhina al-imam ibn baz rahimahullah rahimahullah taala wa rahima jami'a mashayikhina asema shaykh mashayikhina shaykh wa mashayikh wetu al-imam ibn baz rahimahullah taala ورحم جميع مشايخنا laysa min manhaji salaf si katika manhaji ya masalaf at-tashhiru bi'uyubil wulat eh kutamba eh, kusambaza kueneza aibu za watawala tashhir kuzieneza na kuzisambaza aibu za viongozi wa dhikru dhalika ala almanabir na kuyataja hayo katika mimbar si katika manhaji ya nini as-salaf fulani lanatullah fulani kadha wa kadha si katika manhaji ya nini salaf si tunafahamiana vizuri ukimwona mtu huyo basi ima hajui au ni katika hao mfano wenye wale wenye kuyafanya hayo kwa si katika manhaji yetu sisi tashhir sawa kueneza na kusambaza aibu za watawala na kuyataja hayo katika mimba na watu waliathirika huko nyuma ikawa kwamba yule ni ambaye ni mtaalamu wa kutukana katika mimbar akawatukana viongozi huyo anaonekana kwamba ndio shujaa na mpambanaji ambaye hutuba yake ni hutuba motomoto sio hutuba zile ambazo mtu unasinzia bwana eh jana wasema kimepigwa kitu mpaka tusema tukitoka nje tukuta defender zimejaa hapo naam sio shekhe unakuwa muoga sema jazba tele sawa si manhaji ya as-salafu as-salih kama moja naam lian dhalika kwa sababu hilo la kuwatukana au kueneza eh, aibu zao لأن dhalika yufdi ila الفوضى hilo linapelekea fujo wa adamu sam'i wa ta'a fil ma'ruf na kutokuwasikiliza na kuwatii katika yale mema hata akizungumza jambo jema hatosikika wala hatotiiwa bali hilo litapelekea nini fujo tunafahamiana vizuri mtu atatukana atahamasisha watu hatopata hatokosa wafu, wa, nini wafuasi katika hilo sasa hili litapelekea fujo na litapelekea pia kuto kutiiwa hata katika yale mema atakayoyaamrisha utamtii tena shekhi inawezekana haiwezekani sawa wayufdi ila alkhawdhi alladhi yadhurru wala yanfa na hilo linapelekea kuzama katika mambo ambayo yadhuru yana madhara wala yanfa wala hayana nini manfaa nitawafanya watu wakite na kubobea na kuzama katika mambo ambayo yatayadhuru na wala hayatokuwa na manfaa na نواو راضي يا مشايخ نعم ولكن الطريقة المتبعة عند السلف لكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم لكن إن انجيا إن كفواتوا وما سلف نكو نسيه كتياو وبين السلطان كتيا وتوالى يعني كنا سهيانا كتياو وكواو na pia vile vile kuwanasihi sultan watawala tunafahamiana vizuri walkitabatu ilayhi na kuwaandikia au bil bilulamai au kwa kuwasiliana na hao watawala kwa kupitia wanawachuoni alladhina yattasiluna bihi hatta yuwajjaha ila alkhair eh wale ambao wanawasiliana wanaweza wakamfikia mpaka akaongozwa katika nini katika kheri. Kwa hakuna habari ya kutukana watawala katika mimbar eh? si katika manhaji ya wema waliotangulia. Hayo yanapatikana katika kitabu Muamalatul Hukami fi dhawil lkitabi wa Sunna, sawa, yanapatikana maneno hayo. Wa fi hathul islam ala ijma' pia vile vile katika faida zingine ni kwamba Uislamu unahimiza watu kujikusanya na pia vile vile umekataza na kusema vibaya jambo la iftira wa fi anna tamathul sunna ma'a ulati al-umur fihi masalih kulliha hakika kutekeleza sunna pamoja na watawala kuna masalihi fihi masalih kulliha kuna maslahi yote famin tilka al-masalih miongoni mwa hayo maslahi luzum manhaji salafi salih ni kulazimiana na manhaji ya salafi as-salihin wazi pia idhafun au ibtal kaidi bitanati su ni kudhoofisha au kubatilisha vitimbi vya ndani vile vitimbi bitana su vitimbi vibaya vya ndani vya wale ambao yuharishuna baina ulati wal ulama wale ambao wanaharibu kati ya watawala na wanawachuoni na talabatul ilmi wanawaharibu kwa kuwaletea eh shubha na tuhuma mbalimbali kisha pia vile vile kasbu qulubi lulat eh, kuchuma au kuzivuna au kuzivuta nyoyo za watawala linusratil haqi katika kuinusuru nini haqi sawa hizo ni katika faida ambazo zinapatikana ikiwa watu watakuwa wanawanasihi hao watawala ni kwamba wataweza kuzidhibiti na kuzivuta nyoyo zao katika kuinusuru haki na katika hilo inapatikana quwa lianna Allah yaz'u bisultani ma la yaz'u bilquran kwa sababu Allah anaziwia kwa sababu ya hao watawala au kupitia hao watawala yale ambayo e, hayaziwii kwa sababu ya Qur'an kama warada fi athari an Umar wa Uthman kama ilivyopatikana athari kutoka kwa Umar na nini na Uthman radhiallahu anhuma واضح نعم ثم لزي حديثه كشا مؤذن هذه الحديث الثاني وثلاثون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما والحديث أخرجه الشيخان kutoka Abdullah ibn Umar Allah amdhie na babake asema mtu yeyote mtu yeyote atakayesema kumwambia ndugu yake ya kafir ewe kafiri kaambia ya kafir yani yeyote atakayemwambia ndugu yake kwamba wewe kafiri faqad baa biha ahaduhuma basi ukafiri huo utarejea kwa mmoja kati yao baa maana rajaa wa ada utarejea kati ya mmoja yao anayo atakayemwambia basi ukafiri huo utamrejea fihi taadhibu shar'u li jarihati lisan hapa uislamu unajaribu eh, kusafisha au kumwadabisha yule ambaye eh, taadhibu shar'u li jarihati lisan eh, ni kumwadabisha yani shari'u huna mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anamwadabisha jarihatul lisan yule mwenye ulimi wa matusi sawa katika kumwadabisha na kumkemea sababu ikiwa atasema hivyo kumwambia mwenzake ni kafiri ukafiri huo utafanya nini utamrejea faida ya pili taadhimu janibu al ukhuwah al-islamia eh, kutukuza upande wa udugu wa Uislamu kwamba haifai mtu kumwambia mwenzake kafiri na kuto kumwambia huko ni katika sehemu ya kutukuza ule udugu wa nini wa Uislamu faida ya tatu ni hatari ya kusema kauli bila bila ilmi khuturatul qawli bila ilmi wa hatari wa kusema kauli bila ilmi sawa faida ya nne khuturatu alqadhi fi aqaidin nas hatari ya kutia dosari au ubaya katika itikadi ya nini ya mtu bila ilmin bila elimu na faida ya tano anna aljazaa min jinsi alamal malipo ni kutokana na matendo ulipomwambia mwenzako kuwa ni kafiri hali yako kafiri ukafiri hana basi unakurejea wewe mwenyewe kwa hiyo malipo hayo wayapata kutokamana na matendo wazi faida sita kamalu adilillah azza wa jal ukamilifu na uadilifu wa Allah tabaraka wa taala faida ya saba ambayo ni ya mwisho fi anna alinayata bifahmi manhaj ahli sunna wal jamaa hakika eh, kutilia umuhimu kufahamu manhaji ahli sunna wal jamaa fil mu'taqad bi khasa katika masala itikadi sawa faida ya saba ni kutilia umuhimu kufahamu manhaji ahli sunna wal jamaa katika mambo ya itikadi khasatan sawa bi khasatan najatun lil abd kwa sababu katika masala itikadi ndio inapatikana kuokoka na kusalimika kwa mja baada tawfiqi Allah taala baada tawfiqi Allah min alwuqu'i fil muhlikat hilo tamsalimisha yeye katika kuto kuingia katika mambo yenye kuangamiza alqauliya walfi'liya katika maneno na nini na vitendo bila kufahamu hilo ndio maana utakuta watu wanaogelea ah kafiri nafiki na mfano hayo maneno haya utakuta ni mepesi sana kwa wale watu ambao e, wako mbali na kuitambua nini dini yao hadha wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam